і нікому не відкривав душу. Жив відлюдно і мовчки зносив своє каліцтво. Я чула, як милиці його щоранку вирипували по дорозі. Андрій Поліщук вчився заочно в педагогічному і все там з кимось листувався, комусь телефонував, а пошта була якраз за нашою хатою. Всі знали, що Андрій таємно закоханий в мене. Я часом і сама відчувала це з його несподівано встережених поглядів, з випадково почутих слів. Але зі мною він майже не розмовляв, хіба що похмуро вітався, йдучи на пошту. Коли німці зайняли село, то Поліщукова незалежність подіяла навіть на них, і вони не звертали уваги на гордовитого каліку. Я знала від Василя, що Андрій Поліщук не останній чоловік в загоні імені Щорса. Але одноногому Андрієві дозволено було постійно жити в Гринівці, куди вже каліці в ліс. Поліщук майже не виходив з хати, до нього приходили. А коли я бачила його, то здавався мені Андрій ще похмурішим, ніж раніше, ніжності в його погляді я так і не побачила. Одного лиш разу спинив мене, як ішла по воду, не дивлячись в обличчя, сказав, що вбиває колись моїх квартирантів, бо не може бачити, як окупанти живуть під одним дахом з українською дівчиною, а та лиш любиться зі своїм Василем. Це були перші непрямі слова його про щось особисте і я цілком могла це сприймати як освідчення. Та в мене ж Василь був. Цікаво, чи живий той Поліщук зараз? Про що я? Про все зразу. Ви не дивіться, що в мене часом сльози набігають. Я вже своє відплакала так давно. Згадую людей, навіщо, наче кіно бачене в дитинстві. Мама це подзвонила брата свого Анатолія шукала. Я адресу його знайшла через туристів знайомих. Писала кілька разів, але не дістала відповіді. Коли приходив Василь, починалося життя пам'ятне в кожній подробиці. Як я Василя всього запам'ятала, навіть тіло його пам'ятаю. Своє молоде тіло забула вже а його пам'ятаю. Руки в нього були гарні, довгі й тонкі, жіночі якісь, чи, може, хлоп'ячі руки. Він обіймав мене і клав вузесенькі, зовсім не селянські долоні мені на груди. Я дотепер показати можу, як ті долоні торкали мене і де наче сліди на моїм тілі позапікалися. Навіщо я розповідаю нині про це? Просто віддаю вам ту пам'ять слово по слову і дотик по дотикові. Таке не забувається Вікторе Григоровичу. Бо не було в мене на початок війни ні тата, ні матері. Батько помер взимку на 41-й. А мати з Анатолієм як поїхали до тітки в Білорусію, там їх і війна застала. Був у мене на цілому світі тільки мій Василь. Я запросив жінку до ресторану, що був при її ж готелі. Людмила Годик, я все прикладав до неї те давнє дівоче ще з Гринівки прізвище, мешкала в готелі інтурист, бо звали її В'є а чоловік її, білобровий поважний Черевань, не володів жодною слов'янських мов. Він лишився у номері там, на восьмому поверсі, звідки такий краєвид, такий краєвид. Швейцарці вміють шанувати гарні пейзажі. Жінка, що сиділа напроти мене, посміхнулась. Вона читала все написане про Гринівку, з каталогів визбирувала. Мої вірші запам'ятались їй, але вона не хоче туди, бо там нове село зовсім інше.